topyr, topyr lampei, caietai, flegei, cae pimprae. Hu ho spinther, dia tu calubus, ec halicos, puritu, ec ruomenos, cae en toe apo tu enausmatos ec dexeis, anaptei ten helanen, cae eita ton lucnon, e to xulon, cae egeirei floga, e empresmon, hostis epilambanei tas oicodomias. Hothen, ectu pyros, ho capnos anabainei, hos thoe caminoe, capno dochae, proskeimenos, eniscomenos, lignus ginetai, ectu dalu, gzulu caio menu, thumalo ginetai, gzulon sbesthen, Ec anthracidos, tes tu dalua meridos, anthrax ginetai, eita toloipon te fraesti, cae aethale, te frutai.